الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى فقد وصانا الله بها في محكم التنزيل كما سلف في الآيات البينات وإن من اتقى الله فقد تزود بأحسن زاد في هذه الحياة الدنيا عباد الله لا زال حديثنا في الإيمان بالأنبياء والمرسلين إن الله تعالى ختم النبوة والرسالة بمحمد بن عبد الله وهو خير خلق الله وسيد ولد آدم أجمعين فهو خاتم الأنبياء ورسالته خاتمة الرسالة فلا نبي بعده ولا دين بعد دينه ولا رسالة بعد رسالته أظهر الله أمره فلم وقد ادعى النبوة غير وقد ادعى النبوة عدد من الناس فما أظهر نبيا غير نبيه صلى الله عليه وسلم ولا أتم دينا غير دين نبيه الإسلام غير دين نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام فهذا من أكبر الأدلة على صدقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى صحة نبوته وعلى استقامة دينه وإتمام أمره وإكماله كما وعد بذلك, جل كما وعد بذلك رب العزة والجلال بشر به الأنبياء أجمعين كما قال جل, كما قال جل وعلا وإذ أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال عبد الله بن عباس لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه هذا الميثاق فجميع الأنبياء أخذ الله عليهم الميثاق بأنهم إن ظهر في عهد في أصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولا ينصرونه فأخذوا على ذلك الميثاق وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي وأول أم وقال صلى الله عليه وسلم إن أول أمره دعوة أبيه إبراهيم سئل صلى الله عليه وسلم عن بداية أمره فقال أول أمري دعوة أبي إبراهيم وهي قوله جل وعلا ربنا وضعت فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فهذا بداية أمره قال ورؤيا أمي التي رأت رأت كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام مما يدل على استقرار أمره في الشام وأنها بلدة وأنها بلدة يظهر فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الرؤيا وهذه الرؤيا كانت من كانت من من الارهاصات ومن المبشرات بظهور النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان أهل الكتاب على علم بظهوره صلى الله عليه وسلم كما ظهر في عدد من الأحاديث ثم لما ثم لما جاء الله تعالى به وولد في عام الفيل ظهر من أول أمره أنه, أنه صلى الله عليه وسلم لا ليس كغيره من البشر في خلقه وخلقه ولما كان صغيرا ولما كان صبيا جاءه ملكان وشقا عن صدره وأخرجا قلبه وغسلاه بماء زمزم ثم ملآه بالعلم والحكمة وقد كان هذا بمرأ ممن كان معه من بني من بني سعد وهم قبيلة خارج مكة ثم لما أكمل الله تعالى له الخلق لما بلغ أشده وهو ابن أربعين سنة حبب الله إليه الانقطاع حبب الله إليه الانقطاع والخلوة فكان يخلو في غار حراء حتى أتاه الحلق حتى أتاه الحق من الله تعالى وهو نزول الملك له صلوات الله وسلامه عليه وقد كان وقد كان صلى الله عليه وسلم في خلقه وخلقه وقد جعل الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في خلقه قبل خلقه ما يدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فضله الله تعالى بصفات خلقية جمعت له المحاسن قال أنس بن مالك ما شممت عنبرا ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمص خد آه، آه، كان يمص خد الصبي من الصبيان فيعرف من بين الصبيان وكان يمر بطريق فيعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مر بذلك الطريق مما يأتي من حسن الرائحة التي كانت من ريحة, من ريحة جسده صلى الله عليه وسلم ونام في بيت, ونام في بيت أم سليم فعرق فجعلت تجمع أرقه في قارورة فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سألها عن ذلك فكان فقالت يا رسول الله إنا نجعله في طيبنا وهو أطيب الطيب فهكذا فهكذا كان جسده صلى الله عليه وسلم وأما جمال صورته فقد وصفه الواصفون قال البراء ابن آزب ما رأيت من, لي ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو هريرة وهو ممن عاش معه أربع سنين وكان يصاحبه سفرا وبرا قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس كأن الشمس يتلألأ في وجهه صلى الله عليه وسلم وقال علي بن أبي طالب وهو ابن عمه الذي نشأ في بيته قال من رآه, من رآه, من رآه بغتة هابه ومن خالطه عن قرب ومعرفة أحبه يقول نائته لم أر ما رأيت مثل لم أر مثله ولا لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم فهكذا كان وصفه مما يظهر أنه محل نظر الله صلى الله عليه وسلم وأنه معني به من قبل, من قبل مولاه ثم جعل ثم جعل ثم جمع له اخلاقا طيبه التي تظهر التي تظهر لكل ناظر انه اكمل الخلق وانه احسن الخلق وانه اقوم الخلق فقد كانت عائشه تصفه بان خلقه القران بان خلقه القران وهكذا صلى الله عليه وسلم بعث ليتم مكارم الاخلاق فكان, فكان أشجع الناس وأحلم الناس وأصبر الناس وأجود الناس وأشجع الناس وأحلمهم وأكرمهم وأفضلهم في جميع المحاسن الأخلاق وإذا تحدثت عن عبادته فكان أعبد الناس ما أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعلمه بذلك وأما ومع ذلك كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وكان أزهد الناس زهده لا أن قله فقد كان أغنى الناس كانت تجبى إليه كانت تجبى إليه الأعطية والزكوات من مشارق الأرض ومغاربها من جميع جزيرة العرب ما لم يجبى لملك قبله ومع ذلك عاش زاهدا في الدنيا كان يقول إنما أنا في الدنيا كمثل غريب استظل تحت الشجرة ثم يقوم فيتركها ودخل عليه عمر ورأى ما في بيته من قلة الأمتعة وأنه كان ينام على فراش من جريد النخل قد أثر في جسده في قد أثر في جلد قد أثر في جلد جسده الكريمة صلى الله عليه وسلم فبكى عمر فقال يا رسول الله هذا كسرى وقيصر وهم فيما هم فيه من الكفر يعيشون في سعة ودعة وفضل وأنت تعيش مثل هذه الحياة ألا تدعو ربك أن يوسع عليك من الدنيا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب أما علمت أن هؤلاء ممن أجلت لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا وقد كان من زهده ومما يدل على زهده وغنائه بربه أنه لم يكن يأكل الصدقة فقال فكانت, فكانت, فكانت الصدقات فرضها ونقلها ممنوع محرمة عليه وعلى أهل بيته حتى لا يقول الناس إنه يجمع الأموال من أجل مصلحته ومصلحة عياله فكانت الصدقة محرمة عليه وقد كان يأكل العطية والهدي والهدايا ويقبلها تطيبا لخواطر الناس لا رغبة في الدنيا صلوات الله وسلامه عليه وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وكل هذه الأخلاق التي تدل على صدق التي تدل على صدق نبوته وإناية ربه به ثم بعد ذلك أيده بآيات, بآيات بينات ومعجزات باهرات عجز الناس عن الاتيان بمثلها وأرغمت, وأرغمت, وأرغمت الخصم على الاعتراف بنبوته وصدق أمره وهذه المعجزات معجزات كثيرة قد ألف فيها العلماء في كتب أعلام النبوة فثقوا بهذا النبي الكريم وجددوا, إيمان وجددوا إيمانكم به واتبعوا أمره فإن الفلاح محصور في, إيمان في الإيمان به ومحبته واتباع أمره والتمسك بسنته صلوات الله وسلامه عليه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ‘yan'uwa musulmi mu ji tsoron Allah kamar yadda Allah ya mana wasiya da jin tsoronsa a cikin ayoyi masu a cikin ayoyi bayyanannu wanda duk ya ji tsoron Allah hakika ya sami kyakkyawan guzuri a wannan rayuwa ta duniya Allah ka cika zukatanmu da tsoronka Allah ka yi mana guzurin tsoron Allah yan uwa maganar mu har yanzu tana nan akan imani da manzanni wanda na ƙarshen su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi shine makin annabawa da shi Allah ya cika annabci da manzanci babu wani annabi bayansa babu wani addini da zai zo daga Allah bayan addininsa babu wata shari'a bayan shari'ar Allah mutane da dama sun yi da'awar annabci a da da kuma yanzu babu wani wanda Allah ya bayyana al'amarinsa ya karfa babu wani wanda Allah ya bayyana al'amarinsa ya ɗaukaka sunansa ya tabbatar da addininsa ya yaɗa sunnarsa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da yawan waɗanda suke da'awar annabci wanda wannan kadai ya isa aya akan gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabawa sun yi albushir da shi babu wani annabi face yayi bushara da zuwansa Allah ya ɗauki alkawari akan kowane annabi daga cikin annabawa cewa idan annabi Muhammad idan annabi ya bayyana a cikinka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zamaninka yana mai gaskata abin da ka zo da shi lallai za ka yi imani da shi ka bi shi akan haka Allah ya bama kowane annabi annabci don haka annabi Musa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma sayyidina Umar na rantsi da wanda raina yake hannunsa da Musa zai da Musa zai yana raye da Musa yana raye wato a zamani na da babu abinda zai ishe shi ba abinda zai yalwace shi face ya imani tare da ni to wannan ya nuna irin matsayinsa salawatullahi wa alaihi da bishara annabawa gare shi wadda wannan bishara ce ta sanya dukkan mabiya ta sanya mabiya addinan annabawa masu sani da al'amarinsu masu sani da littattafansu suka kasance suna sauraron bayyanarsa suna yin addu'a suna yin tutiya kan waɗanda ba su imani da addinai ba cewa annabin ƙarshen zamani zai zo kuma za mu imani da shi yayin da kuma ya zo musu da abin da suka sani sai suka kafurta da shi don haka Allah ya tsine musu albarka to wannan ita ce bisharar da ta tabbatar da cewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshen zamani da duk wanda Allah ya ba shi sanin littafi ya kuma buɗe basirarsa ya ce salawatullahi wa alaihi da aka tambaye shi menene farkon al'amarin ka ya Ya yace farkon al'amari na addu'ar mahaifina annabi Ibrahim ita ce addu'ar da annabi Ibrahim ya yi annabi Isma'il yana yin amin yayin da suka gama gina yayin da Ka'aba a cikin addu'ar yana cewa Allah ka tayar da manzo a cikin su wanda zai rinka karanta musu ayoyinka yana koya musu ilimin littafi da hikima kuma yana tsarkake su daga shirka da sauran miyagun dabi'u lalle kai ne Allah mabuwayi mai hikima Allah ya amsa wannan addu'ar ya tayar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace abu na biyu shine mafarkin da mahaifiyata ta yi ta ga wani haske ya fito daga cikinta Allah ya haskaka manya-manyan gidajen kasar sham da wannan haske wanda wannan shi ne abinda shi ne wato farkon al'amarinsa tun kafin a haife shi Allah maɗaukakin sarki ya tanade shi ya fifita shi ya sanya masa kyakkyawan asali Allah ya ce Allah ya fifita daga cikin halittarsa ya fifita ya zaɓi Ibrahim ya zaɓi Ismail daga cikin 'ya'yan annabi ibrahim kuma daga cikin 'ya'yan annabi ibrahim ya zaɓi banu kinana daga cikin banu kinana ya zaɓi ƙoraish, daga cikin ƙoraish ya zaɓi banu hashim daga cikin banu hashim ya zaɓi don haka ni zaɓaɓɓe ne daga cikin zaɓaɓɓu daga cikin zaɓaɓɓu daga cikin zaɓaɓɓu sallallahu alaihi Sallam. Allah ya bashi wannan fifiko sannan kuma Allah ya tara masa kyan halitta da kyan ɗabi'a kafin kuma ya karfafa shi da ayoyi waɗanda suke tabbatar da gaskiyarsa a matsayin cewar wannan annabi na ne idan kun karyata ga aya Allah ya ba shi kyakkyawar ɗabi'a ya tsarkake shi ya sanya shi da kyakkyawar sifa masu sifan tashi suna da yawa daga cikin waɗanda suka rayu da shi daga cikin sahabbai Albara'un ibn Azir yana cewa ban taɓa ganin mai gashi wanda yake dukan kafadarsa ba yana sanye da jayayen tufafi kyakkyawa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira wanda ya rayu da shi yace ban taba ganin wani abu ba mai kyau irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato duk wani abu mai kyau ba mutum ba ba halitta ba ba zane ba ba wani kure ba ba wani abu wanda yake za a sifanta shi da kyau ba yace ban taba ganin mai kyau irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ce kai ka ce rana ce take sheki a fuskarsa har za ka rinka ganin in yana zaune kana ganin kyalli yana feshi a jikin bango saboda kyallin fuskarsa ummu ma'abad wadda take ba musulma ba ce lokacin da ta ganshi daga baya ta musulunta tana cewar idan ka ban taɓa ganin abu kyakkyawa daga nesa ba sannan kuma ban taɓa ganin abu mai kyau daga nesa ba sannan in ya zo kusa ka ga kyan nasa ya daɗa ƙara ƙaruwa irin muhammad irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai jina ali wanda ya kasance tare da shi ya ce wanda duk ya gan shi ba zato ba ya tsammani ba zatatan sai kwarjini ya cika shi sai ya tsorata ya razana in ya gan shi saboda kwarjininsa sallallahu alaihi wasallam wanda ko ya yi hulɗa da shi ya yi mu'amala da shi ta kusanci zai ji babu wanda yake so irinsa Ya ce dukkan mai sifanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi sifanta shi matukar abinda zai ce shine ban taɓa ganin wani ba ka masa ko bayansa wanda wanda yake tankarsa sallallahu alaihi wasallam yayin da idan ya yi tafiya a cikin fili in ya yi tafiya a hanya ana sanin hanya saboda ƙanshin jikinsa banda kuma cewa ɗabi'arsa cewa kullum yana sa turare amma ƙanshin jikinsa babu irin ƙanshin da suke ji kamar ƙarshen jikinsa Anas ibn Malik wanda ya zauna da shi shekara goma ya yi masa hidima tun yana yaro ya ce ban taɓa jin ƙanshin turaren ambar ba ko turaren miski da yake da ƙanshi kamar jikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wata ran ya yi bacci a su Anas sai ya yi gumi mahaifiyarsa mahaifiyar Anas un musulai ta zo tana kamfatar tana ɗibar wato eh, eh, gumunsa da ya zuba a jikinsa tana ɗiba a cikin wakiya a cikin ƙaramar kwalaba sai ya farka ya ce me kike yi ta ce wannan gumun muna haɗa shi da turarenmu ne ya fi kowane turare ƙanshi haka Allah ya halicce shi ya ba shi wannan kamala ga kuma kyan jiki ga kyan sifa ga cikar hankali rinjayar hankalinsa ya isa akan maganarsa don haka duk wata magana ma da aka ruwaito aka danganta gare shi idan maganar babu wato hankali a cikinta sai a ce wannan ba magana annabi ba ce sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ga yadda ya tsara siyasar zamantakewa da siyasar zama ta ɗaiɗaikun mutane da kuma ta al'umma baki ɗaya a lokacin da ba koya yi ba bai iya rubutu ba da karatu ballantana a ci ya karanta littafin falsafa ya zo da tsarin yadda za a gina al'umma wanda malaman falsafa ma kaɗai ba sun gajiya kansu kawo ya san cewar abinda Allah maɗaukakin sarki ya bashi na rinjayar hankali ya isa matuka sannan gagonin tanzance bayan ba mawaki ne kamar yadda mawaƙa aka san su da azancin magana da iya magana amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi fasahar magana wanda ɗaya daga cikin alamomin da ake gane maganar annabi sallallahu alaihi wasallam shine balaga da fasahar magana kuma bayan wannan yana magana da mutane kowa da inda yaransa ya dace wadaran waɗansu mutane na yaman suka zo ya nemi musu bayani akan falalar bayar da sadaka ya ce alyadul uliya hiyal mumtiya wal yadul sufla hiyal mumta ya ce hannun sama shine mai bayarwa sai ce almumtiya bayan larabawa na ƙureshu da na yawancin jazirar larabawa cewa suke hiyar mu'ufiya da ayin sai ya mayar da ita nun saboda su a su ayin nun suke ce mata ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai mana zance da irin sai ya mana zance da irin maganarmu da irin yadda muke magana sannan kuma in ka zo cikin maganarsa tare da mutane ka ga fasahar maganganu ka duba ka ga addu'o'insa sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha amri wa talummu biha sha'fi wa tuslihu biha ghaibi kaga maganar tsarin magana wanda babu takallufi a kanta amma ta isa matuƙa wajen fasaha da cika wanda yake nuna cewar haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa shi da fasahar magana da rinjayen hankali wanda wannan ya sanya larabawa waɗanda suke ba abin da yake burge su irin gwaninta wajen magana suka sallama masa suka miƙa wuya suka yadda kan cewar hakika yana da ta'ayidi da ƙarfafawa daga Allah jalla wa'ala to sannan kuma Allah ya bashi karfin zuciya da zai iya ganin ayoyi mabayyana na Allah waɗanda wani bai taɓa gani ba wanda idan wani ne mai raunin hankali ya gani sai kansa ya buga Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa ayoyi daren Isra'i wanda sun girmansu ya kai girman da Allah kansa Allah jalla wa'ala da kansa ya faɗa ya ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra lalle wallahi ya ga manya manya daga ayoyin ubangijinsa yayin da ga waɗannan ayoyin Allah ya yabe shi ya ce ma za galbasaru wa maƙaha ganinsa bai kauce ba bai kuma wuce iyakar da aka yi masa umarni ba ya sifanta shi da kamalan ladabi wajen ganin waɗannan ayoyin Allah ya ƙarfafa shi yana ganin mala'iku a bisa asalin halittarsu ya ga mala'ika jibril ya cika tsakanin sama da ƙasa da fuffuke guda 600 wanda idan wani ne wanda yake Allah bai karfafa shi ba da abin da ya karfafa shi sallallahu alaihi wasallam sai ya zautu ya haukace kamar yadda muke ganin mutane da suke hauka idan sun ga aljan to shi mala'ika jibrilu ya gani ya ganshi a asalin halittarsa a wannan dare sannan kuma ya ganshi a lokacin da aka yi isra'i da shi sallallahu alaihi wasallam wannan dai ya nuna rinjayar hankalinsa sannan kuma ya tattara masa kyawawan ɗabi'u irin ɗabi'u wanda suke nuni akan cewar abin da yake kira ya zuwa gare shi shine wato kamala shine cika shine isa matuka shine kyautayi irin wanda dukkan masu rijayar hankali dukkan masu ilimi suke kira ya zuwa gare shi bal sama da su Aisha ta sifanta ɗabi'arsa da cewa ɗabi'arsa ita ce alkur'ani in kai magana akan wato ƙarfinsa akan jaruntarsa sai ka ga babu jarumi kamarsa sa jaruman sahabbai irin su sayyidina ali suka ce idan yaƙi ya yi tsamari zuwa muke muna fakewa bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambayi albarau ibn azu cewa Allah ya ce kun gudu ranar yaƙin hunai ya ce eh mun gudu amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai gudu ba muna guduwa yana iza yana zaburar yana zaburar jakin da yake a kai sayyidina abbas yana cewa ina rikewa saboda ina ganin zai kai kansa wajen da turnikin yaƙi yake yana cewa yana ce ma Abbas kira mutane su tuho su cewa shine shine fa manzon Allah yana fada mutane suna gudu mutane waɗansu suna gudu shi kuma gaba yake yi gaba yake yi yana cewa anan nabiyyu la kadib ana bin abdul muttalib ni ne annabi babu ƙarya ni ne dan abdul muttalib yayin da dukkan wato dakarun suka dare amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji tsoro ba wanda ya nuna irin wato jarintarsa da kuma mawaƙif da dama wanda suke nuna cewar yana da wannan kamala ta wannan ɗabi'a sannan kuma idan ka zo wajen kyautarsa nan wajen ba a magana domin yana kyauta kamar yadda aka sifanta shi kyautar wanda baya jin tsoron karewa kyautar wanda yake baya jin tsoron cewa za a wayi gari gobe babu ya samu wani balaraban daji ya ba shi awaki da suka cike wagi guda ya ce tafi da su duga baki ɗaya sai ya koma wajen mutanen sai ce ku mutane na ku musulunta domin muhammad kyautar da yake bayarwar kyauta ce ta wanda baya jin tsoron talauci sannan ga gudun duniya gudun duniya ba wai don ba shi da ita ba allah ya tattaro masa duniya ya sa ana kawo masa dukiya irin wadda ba a kawo masarakuna gabaninsa kuma ya ce yana bacci Allah ya zo ya danka mabu Allah ya kawo masa aka danka masa mabudan taskokin arzikin duniya ga baki daya aka danka a hannunsa amma babu abin da ya dauka a duniyan nan na wani kyalakyalanta bal Aisha tace bai taba cin abinci ya koshi ba sallallahu alaihi wasallam bai yi bacci a wajen ni'ima ba wata ran sayyidina Umar ya zo ya ganshi yana kwance akan tabarma wadda take tabarmar da aka saƙa ta da kabar dabino ta yi fatarsa mai laushi ta yi rudu-rudu saboda kwa inda ya kwanta ya ga ɗakin sai na umar ya shigo ya duba ya ga ɗakin babu komai sai wata ragaya wadda ake rataye sarkar ruwa ya ga a inda yake kwance sai na umar ya yi kuka ya ce ya rasulallah ga sarkin farisa ga sarkin rom ba musulmi ba ne arna ne amma ga irin abin da suka samu na yalwar duniya ba ka yi addu'a ba Allah ya yalwata maka ya yalwata ma al'ummarka dubi inda kake zaune a ciki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance sai ya tashi zaune ya ce kana shakka ne ɗan haɓɓa kana shakka ne ɗan haɓɓa ba ka san cewa waɗannan su ne waɗanda aka gabatar musu da jin daɗinsu ba a nan rayuwar duniya ya ce me zan duniya ya ce me zan yi da duniya wannan ya nuna cewar da Allah ya ce masa walal akhiratu hairun laka min ula lallai lahira ta fi maka alkhairi bisa bisa ta farkon duniya haka ya rayu akan gaskata wannan dan haka bai komai na duniya idan aka kawo masa dukiya raba ta yake baya barin komai wataran ya raba abin da aka kawo masa na dukiya sai dinare guda ɗaya bai samu wanda zai bama ba ya bama ɗaya daga cikin matansa ta ajiye ya kwanta yana bacci bacci ya kasa zuwa masa sai da ya tuno wani wanda zai ba ma ya ɗauko dinaren ya ce a kai masa sannan ya ce al'anar saratu yanzu na huta wata ran ya yi sallar la'asar ana yin sallama ya tashi ya shiga gida cikin gaggawa hankalin sahabbai ya tashi cewa ko wani abu ne sai ya ce na manta akwai wani sauran kuɗin zakka da ban raba ba shi ne nake jin tsoro kan al'amari ya zo kafin na raba wannan wato kan tashin alkiyama ya zo ajali ya hannunsa alhali akwai wani abu wanda na bari na dukiyar Allah a wajena ya ce ba na so a ce dutsen uhud an mayar min da shi zinare sannan ya kwana a wajena ban raba shi ba illa dinare guda ɗaya da zan ajiye shi ma in ana bi na bashi domin biyan bashi ka kalli girman dutsen uhud to in wanda bi ya ga kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewar wannan ya nuna zuhudinsa da rashin kwaɗayinsa a kan duniya bal Allah ma ya haramta masa cin sadaka in an karɓi sadaka an kawo baya ci matansa ba sa ci eh, zurriyarsa ba sa ci amma yana karɓan kyauta saboda domin ya daɗaɗa zukatan waɗanda suke kawo kyauta domin wanda ka ba shi kyauta in bai karɓa ba ba zai ji daɗi ba don haka yana karɓa ba wai don son duniyar ba domin inda son duniyar ne da an halatta masa zakka amma sai aka haramta masa zakka aka halatta masa karɓar kyauta domin ya da domin kyautata zamantakewa amma ba don neman tara abin duniya ba to in ka zo kuma wajen ibadarsa tare da abin da Allah ya bashi na gafara ya yafe masa abin da ya gabata da abin da ya jinkirta ya jinkirta na zunubansa amma haka yake cikin ibada da tsoron Allah zai taɓa jikin matarsa Aisha ya ce ya aisha ina ni ina duniya ya ce da kun san abin da na sani da kun yi kuka da yawa da kun yi dariya kaɗan da kun kuta cikin daji ku cikin sarari kuna ta kiran sunan Allah yana yin sallah har matansa su ji tausayinsa aisha ta ga yadda kafarsa take kumbura take ɗoron ruwa saboda tsayuwar sallah da yake daɗewa a cikin sallah ta ce ya rasu allah Allah ya yafe maka abin da ya gabata na zunubanka da abin da ya jinkiri yaya kake yin wannan yace ba na so na zamanto bawa mai yawan godiya ga ubangijinsa ba saboda haka wannan haka haka tare da wannan matsayi da Allah ya bashi amma haka yake yake yin irin wannan girman ibada kuma tsoron Allahnsa idan yana sujada Aisha radiyallahu anha sai ta ce muna jin kirjinsa kai ta ce ta farfasar ruwa ne a cikin tukunyar ƙarfi saboda yadda zuciyarsa take ruri take motsawa take raurawa bisa tsoron Allah bisa tsoron ubangijinsa to sannan kuma bayan kyawawan ɗabi'u wanda malamai sun rubuta a cikin littattafai ba zai yiwu a ce mun faɗe su a cikin hudu ba ba sannan kuma Allah ya ƙarfafa shi da ayoyi mabayyana da mu'ujizozi da suke nuna gaskiyar annabcinsa na tsagewar wata da ɓuɓɓugowar ruwa daga hannunsa da kuma yawaita abinci da sallamar duwatsu da kuma bishiya ta ciro daga wajenta ta taso ta zo ta shunkuya ta gaishe shi ta yi masa ta ce a shaɗo annaka a annaka rasulullah sannan ta koma ta tsaya a inda take da abubuwa na ban mamaki wanda waɗanda suke rayuwa da shi suka gani da kuma abubuwan ban mamaki wanda Allah ya bashi wanda har waɗanda za su zo za su gani bayansa shine ba da labarinsa na gebu da kuma uwa uba alkur'ani wanda babu mu'jiza kamar wanda Allah ya tsare shi babu wanda ya sai kawo kamarsa kuma ya cika shi da ayoyi da ayoyi mabayyana wanda suke nuna gaskiyarsa sallallahu alaihi wasallam yace babu wani annabi face Allah ya bashi aya mu'jiza wanda zaka sa mutane su imani da shi ni aya da mujiza da Allah ya bani shine wahayi da ake karanta shi kuma ina kaunan na zaman tona na fi su yawan mabiya domin wannan aya ce wadda take ha Allah ya nade kasa mutane za su ganta za su yi imani saboda ita imanin su zai karu saboda ita ita ce ayar alkur'ani babu wani annabi da Allah madaukakin sarki ya bashi aya face ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jinsinta da ƙari akan ayat da ya bashi amma babu wani annabi wanda Allah ya bashi aya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka mujaddada jaddada imaninmu da wannan annabi shugaban halittar Allah baki ɗaya wanda shine zai zamanto a maqamul mahmud ranar alkiyama mujaddada jaddada imaninmu mu tabbatar da soyayyarsa a cikin zukatanmu mai riko da sunnarsa mai riko da hanyarsa mai riko da shiryarsa domin kamar yadda Allah ta'ala ya ce falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran ladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun duk waɗanda suka yi imani da shi suka girmama al'amarinsa kuma suka taimake shi kuma suka bi hasken da aka saukar tare da shi waɗannan su ne masu rabauta Allah ka sanya mu a cikinsa Allah ka sanya mu a cikinsu sannan mu yawaita salati a gare shi musamman a rana irin wannan ranar juma'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da mu yawan salati a gare shi ya ce mafiya kusancinku a gare ni mafiya kusanci da ni a cikin aljanna ranar alkiyama su ne wanda suka fi yawan salati a gare ni inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعن وتعاملنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين الله منا روقك تيمكي ان uwan musulmi da suke farsin wannan ta'addanci da gwamnatin America da gwamnatin Israel suka yi na kokarin su kwace birnin Kudus daga hannun musulmi Allah ka wasa aniyarsu Allah ka Allah ka Allah ka rubuta karfinsu Allah ka dafisar da kaifinsu Allah ka taimaki masu jihadi domin ɗaukaka kalmarka, ko ina suke Allah muna roƙonka da ka tsarkake wannan wannan gari wannan gari ne albarka garin baitul maqdis da masallacin baitul da masallacin baitul maqdis daga waɗannan najasa na yahudawa da yahudanci da ɗan da wato ɗan wannan wariyar launin fata na yahudanci wanda ake kira yan zayonis Allah kai mana maganin sharrinsu. Allah ka ɗaukaka musulunci akan kafirci da kafirai Allah kai mana maganin kafirai da kafircinsu Allah kai ka ije mana adawar kafirai da adawar da suke ma addinin ya Allah muna roƙonka da ka gafarta mu musulmi maza da musulmi mata da muminai maza da muminai mata Allah muna roƙonka wanda suke cikin rashin lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu wanda dukkan mu eh, da bukatun mu wanda muka wanda muka shaida maka da wanda ka sani a cikin zukatan mu ban faɗa ba Allah ka biya mana bukatun mu Allah muna roƙonka da ka da taimaki shugabannin mu wajen kyautata adalci da kyautata mulki Allah ka kawo sauki a cikin rayuwar al'ummar nan Allah ka kawo wadata a cikin rayuwar wannan al'umma Allah ka kawo mana saukin hauhawar farashin kayan abinci Allah ka yaye mana tsanani da yunwa a cikin al'umman mu Allah ka sanya albarka a cikin mudun awan mu Allah ka sanya albarka a cikin kasuwannin mu Allah ka sanya albarka a cikin kasuwancin mu Allah ka sanya albarka a cikin noman mu Allah ka sanya albarka a cikin sana'o'in mu Allah ka sanya albarka a cikin arzikin kasar mu ya rabbal alamin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah